Tốt, dùng. 不息。 mine cărută, ca te dau dulce durită. Iau cu mine cărută, ca te dau dulce durită. Hai, dai cu cărută, să nu soarele cu ciocâită. Mulțumim, Irina Login. Domnul Costel Constantin. Asta pentru că se cunoaște Sandru. Ne cunoaștem de 20 de ani. Cu acești minunat prieteni. de la ora 5. Bine v-am găsit. Nu, nu, nu, eh, nu, nu vă da, Ne eh. cunoaștem de mulți ani. <clears throat> Și am venit adineaori, te-am văzut în eh, costumul acela superb național. Și acum te văd îmbrăcată așa în... Uh, pe Pirande. În, pe porție dăunătoare. Și mi-am dat seama că atunci când ai plecat din gura Victoariei la București, ai oprit în Cărântari. Uh, e o zonă pe care uh, în care m-am rătăcit și eu. Se mai găseau și pe la noi și pe la Ne-am Nemăcenic! Ce vreau să vă spun și dumneavoastră și Irina, nu știu dacă mai țin minte, de perioada aceea când uh, mergeam împreună în preajma Sfintelor Sărbători de 1 mai, 23 august, de la fabricile de confecții din București, <laughs> împreună cu Violeta Andrei, uh, cu soția mea, cu Mihaela mea, care descoperea uh, bluzele făcute pentru export. Și mai mea aveam încredere să cumpăr ceva. Nu, au votate, votate. te rog frumos să ne apropiem de telespectatori. Da, unde sunt? <laughs> Eh, Alberto, deci nu, nu întâmplător te am invitat, te rog frumos să ții microfonul pentru că ești artist și știi eh, da. la ce distanță trebuie. Dar mai e unul aici. <laughs> Dar folosești la cântat? Asta l-am vorbit. Da, cum Deci, bun, în primul rând, eh, vreau să spun că șade foarte bine în traie populare a României. Și dumneavoastră, Răstărin. Da? Albert, eu vreau să te, eu vreau să te întreb așa. Deci, uh, în primul rând, vreau să te întreb, uh, să te întreb cu ce ocazie în România? Nu cu ocazie, am venit cu avion. Și în al doilea rând, cu ce ocazie, la emisiunea Irinei Loghi. Deci îți place muzica ah. populară? Da, da, uitați așa. Chiar te rog frumos să ne cânti și tu uh, puțin un fragment dintr-o melodie populară românească. A, nu, că sunt oameni acolo la țară și spate în televiziune. <laughs> nu televiziunea, nu. televizorul. a, televizor, da, da, da, da. Puțin, un, un fragment. Da, da, da, da, sunt mai multe, că am fost cu la Moldova, ei te-au într-un fel, am fost cu la Dobrogi în alt fel, eu trebuie să știu că Alege la întâmplare. Suntem la Moldova sau unde? La Moldova, suntem în Moldova. Deci, deci darul din partea sponsorilor, din partea firmei Alcatel, un filtru de cafea care să vă mai calmeze când aveți nervi, o groază de dulciuri din partea firmei Stavro Fintex, o groază de mușeței, de fapt unul singur mare și grăsut din partea noastră, îl așezăm aici pe nu ne Și pentru că una din epigramele sosite la redacție, semnată de Grecu, e, eh, din București, Spune așa, Irina, tu ai obosit la ceai pe struna dulcelui tău grai, prin care poți ușor aprinde, vestind Crăciunul, de colinde. Așadar este finalul emisiunii noastre de astăzi. Tuturor le mulțumim, inclusiv doamnei Irina Loghin, în primul rând zântei, pentru că a acceptat invitația noastră, dumneavoastră că ne-ați acceptat emisiunea și vă invităm, doamna Irina Loghin, să ne cântați un colind că tot se apropie Crăciunul. Thank you. Oh.